بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم أنتم محمد Muhammadin صلى الله عليه وآله وصحبه wasallam tunaendelea katika darasa letu la kitabu haqu zawjain haki za wanandoa jana walillahi alhamdu tulishilia katika hadithi ambayo tulisoma ikimuhusu Asma binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anha ya kwamba mama huyu Asma alikuwa akifanya kazi za nyumbani kwake tukatoa mfano wa hadithi Asma katika kipengele ukurasa 41 Sheikh alipokuwa hafidhahullah akimzungumzia mwanamke mwema mwenye baraka anayejua haki za mume wake ni yule ambaye anamsamehe mume wake kwenye mapungufu na anamfumbia jicho katika makosa yake, anawakirimu watu wake, anainadhifisha nyumba yake, anaosha na kufua nguo zake, anampikia chakula chake, kwamba haya ni majukumu ya wanawake, ndiyo ada ndivyo walivyokuwa wanawake wa sahaba tukataja hadithi iliyomhusu Asma binti Abi Bakr siddiq radhiyallahu ta'ala anha jinsi alivyokuwa akimtumikia mume wake mpaka katika kumtafutia nyasi farasi wake tukasema tutakuja kumalizia mifano miwili mingine ya kujalizia hapo mifano miwili iliyobakia tuchukue mmoja tu kwa ajili ya kuhofia muda sije kutuacha kama jana hadithi amepokea Imam al-Bukhari amesema ametuhadithia Musaddad na yeye amesema ametuhadithia Yahya kutoka kwa Shu'ba amesema amenihadithia al-Hakam kutoka kwa Ibnu Abi Laila na yeye amesema ametuhadithia Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu anna Fatimata kwamba Fatima bintu mtume huyo sallallahu alayhi wasallam أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى amekuja Fatima akimshitakia mtume sallallahu alayhi wasallam yale ambayo yanampata maumivu na majeraha katika mkono wake min kutokamana na kisagio kinachosagia nafaka. Raha hizi ni ala za kizamani, nachukuliwa jiwe duara mithili ya sinia, alafu juu yake linawekwa jiwe mithili ya hilo, alafu linakuwa na kitu kama kishikio wanachokifanya wanashika kile kishikio kinachoshikia lile jiwe la juu katikati wanaweka nafaka aya anazungusha kadri anavyozungusha eh, ile nafaka inapondeka ile nafaka inapondeka na inasagika na sasa alipokuja Fatima kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamshtakia kwamba babangu mimi napatwa na maumivu mkono wangu wengine wakasema napatwa na malengelenge anasema Fatima huyu alifikiwa na habari kwamba wamepatikana watumwa mtume ana watumwa kuna watumwa yuko nao falam tusadifuhu alipokuja nyumbani kwao hakumpata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fadhakarat dhalika li aisha shauri lake hilo akamfikishia mama Aisha mama yake kwamba akija bwana mtume alaihi sallam mwambie binti yako Fatima ana shida anahitajia umpe hata mtumwa kija kazi amsaidie kazi anapata tabu, anaumia katika kusaga na kuponda nafaka na mfano maneno kama hayo. Falamma jaa, alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhbaratuhu Aisha, Aisha akampasha habari, akamwelezea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe aliopewa na binti yake Fatima Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata zile habari akaenda nyumbani kwa Fatima radhiallahu anha anasema fajaana wa qad akhadhna madaji'ana akatujia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ilhali eh, tumeshafika mahala petu pa kulala tupo tuko kitandani au tupo juu ya magodoro yetu ya kulalia mabaja fadhahabna naqumu tukataka kunyanyuka kusimama kutoka mahala pale tumekaingia mpaka chumbani kwetu faqala akawaambia ala makanikuma tulizaneni papo hapo mlipokaa fajaa akaingia akaja faqaada baini wa bainaha akakaa katikati yangu katikati yetu baina yangu aa, na baina ya Fatima msimulizi ni Ali bin Abi Talib baini manake mwanamme wa bainaha bainahu ni Fatima huyo akakaa baina yangu na baina yake hatta wajadtu barda qadamaihi ala batni jinsi alivyokaa mpaka nikahisi ubaridi wa nyayo zake ala batni juu ya tumbo langu manake kanikanyaga jinsi alivyokaa mpaka kanikanyaga kwa miguu yake kwenye tumbo langu na kipengele hiki mwanazuoni ibn Hubaira rahimahullah anasema katika fiqhi hii hadith jawazu aljulusi baina alibna wa zawjiha inafaa mkwe kukaa baina ya binti yake na mumewe وفيه اسقاط لغيره الجاهلي جاهلين من مثل هذا na katika hili kuna kuangusha eh, ule wivu wa watu wajinga kwa maanake ile ada potofu kwamba wewe mkwe unaingiaje kwenye chumba cha mkweo eh, si vizuri haifai haipendezi hadithi hii imeangusha jambo hilo mtume ameingia chumbani kwa Fatima binti yake na Ali bin Abi ukisema si vizuri ina maana kwamba je mtume kafanya baya mtume hafanyi baya alayhi salatu wasallam wewe unaosema si vizuri ndio umefanya vibaya sababu umelkhalif jambo ambalo amelifanya mtume sallallahu alaihi wasallam kakaa juu ya kitanda au juu ya godoro la mkwe wake hakuna ubaya ni mambo tu watu wanazungumza eh, uswahilini huko kwamba wewe sio vizuri sio adabu sio kadha kadha utakaaje kwenye kitanda cha mkweo na vitu kama hivyo situs situs si anasema hatta wajadtu barda qadamayhi ala batni mpaka nikapata ubaridi wa nyayo zake tumboni mwangu faqala akasema ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma kwa nini nisiwajulishe juu ya jambo la kheri zaidi kuliko mlichokiomba wamemuomba bwana mtume khadim khadim ima wa kiume au wa kike katika lugha ya Kiarabu khadim awe ni mtumwa au awe kijakazi kwa nini nisiwajulishe lililo bora zaidi kuliko yale ambayo kwamba mmeomba jawabu akasema tuambie akawaambia idha akhadhtuma madajikuma pindi mtakapoyaendea malalo yenu magodoro yenu virago vyenu vya kulalia au vitanda vyenu au awaituma ila firashikuma ni shaka ya mpokezi alisema madaji'akuma ya au ila firashikuma fasabbiha 33 wa thalathina leteni tasbihi mara 33 fika sehemu ya kulala semeni subhanallah subhanallah subhanallah mara 33 wahmada 33 na mumhimidi Allah mara 33 33 ah semeni alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mpaka 33 وكبر mnaleteni takbira 34 mara 34 hii imetofautiana hapo zile kule 33 zile mbili na hii ya tatu ni 34 takbir fahuwa khairul lakuma min khadim haya mkiyafanya kwenu nyinyi ni bora kuliko kupata mtumishi kuliko kumpata khadim atakayewahudumia kazi zenu hii ni hadithi amepokea al-Imam al-Bukhari lakini pia imekuja katika sahihi Muslim tunajifunza nini katika hii hadithi katika ambayo tunajifunza kwamba kudumu na dhikiri hii wakati wa kulala katika faida zake eh, humsaidia mtu asipatwe na machovu katika shughuli zake katika zile shughuli zako za kawaida za kila siku kidumu na dhikri wanasema ahlul ilm man wafaba ala hadha dhikri inda an-nawmi lam yusibhu i'ya'u atakayedumu na dhikri hii wakati wa kulala hatopatwa na machovu لأن فاطمة رضي الله عنها كسبب فاطمة الله أمرذيه شكت التعب من العمل alishtakia kule kutabika kwake kutokamana na kazi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelekeza ayafanye mambo haya mahali shahid kwamba Fatima alikuwa akisaga eh, nafaka kwa ajili ya matumizi ya kwao nyumbani walikuwa wakifanya kazi za nyumbani mwao wanawake wa kisahaba huyu ni binti wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bora kuliko wanawake wote lakini alikuwa akishughulika na shughuli za nyumbani kwake kwa hiyo tume tumeongezea hadithi moja tuiache nyingine ambayo ilimzungumzia mke wa Abu Abu Usaid Saidi na habari zake